nan ne mai suna wa ya fi ƙaunata. Littafi na biyu Wanda Rukayya Ahmed mai dalan jama'ar ta rubuta. A shirin da ya zo kafin wannan. Mun tsaya ne inda bayan Maryam ta idan da sallar ne ta daɗe akan abin sallar tana addu'a. Sai zuwa can ta ci shigowar a Abbas ɗin. ɗakinsa ya sake shigewa ta tashi ta naɗa abin sallar ta sake hayewa kadanta ta kwanta amma ta gagara yin barci sai kwaman juyi take a gadon har wajen karfe bakwai da rabi idan ta biyu ta kasa yin barci sai ta sauko daga kan gadon ta cire rigar jikinta ta barci ta ɗaura towel ta shige ban ɗaki don ta yi wanka Bayan ta fito daga wankan ne ta shirya a cikin riga da zani na shadda koriya. Ɗinkin rigar ƙarami ne. Sannan shaddar tana da taushi sosai da kyau don mai tsada ce sosai. A ɗinke ma aka sako ta a cikin kayan auren. Ta fashe duk cikinta da turare. Sannan ta lulluɓa da gilashi ma kore sai dai bai ci sosai ba. a hankali ta buɗe ƙofar falon ta fito gaban ta na das das dan bata sani ba ko a bas ɗin yana falon sai da ta fito sai ta ga bata gan shi ba dan haka ta saki ajiyar zuciya a hankali sannan ta fara kallon falon a nutse a gaskiya komai ya yi kyau ta san gwaggwanta ba ƙaramin ƙoƙari ta yi ba a irin wannan yanayin Tanda ta san su ba wasu masu ƙarfi ba ne. Daga nan ta wuce kicin duk ta lalleka ko ina ta gade ko ina tsaf babu inda za ta gyara. Don haka kawai sai ta zauna a falo a kan kujera tana tunanin me za ta yi nema. Can ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofar falon a hankali. Ta yi saurin tashi don ta buɗe. buɗe ƙofar kuwa sai ta ga matar da take kawo abinci ce tana ɗauke da kwanon tire a kanta. Hannunta kuma ta riƙe shi shi ma da babban flax. Maryam ta yi sauran karɓar flax ɗin tana mata sannu. Ta shirya cikin falon ita ma ta biyo ta a baya har kan dining table inda suka ajiye kayan abincin. Sannan matar ta gaida Maryam tana faɗin su hajiya sun ce a gaida ke. kanta a ƙasa tana murmushi ta ce na gode matar ta fita ita ma ta dawo kan kujera ta zauna duk da tana jin yunwa amma ba za ta iya ci ba dan kunya take ji ba ta son ya fito ya same ta tana cin abinci ba ta gama tunanin ba sai ta ji yana ƙoƙarin fitowa daga ɗakinsa gabanta ya ci gaba da faɗuwa Ya fito falon a hankali cikin nutsuwa sannan ya zauna a kan ɗaya daga cikin kujerun. Ta saurin zamowa daga kan tata kujerar ta tsugunna tana faɗin ina kwana. A hankali murya shi take fita ya ce lafiya ƙalau kin tashi lafiya? Ta ce da shi lafiya. Duk sukan shiru gaba ɗayansu har yanzu dai tana tsugunne zuciyarta na mata wasu wasi. ko ta faɗa masa zancen abincin ne ko kuwa ta shiru can dai ta ƙundin bala ta ɗauko kanta don ta yi masa magana karar sai suka haɗa ido Don shi ma kallontan yake sun kai sakar biyar su ma suna kallon juna sannan ta yi saurin saukar da idan ta ƙasa tunda Abbas ya fara neman ta bata taɓa ganinsa da rana ba kai ita ba ma za ta ce ga kamanninsa ba sai yau Abbas fari ne ta sannan bai da tsayi sosai hakanan ba shi da jiki sosai sai dai a murmushe yake yana da manyan ido da hanci yana da ɗan gashin baki a ƙasan hancinsa yadda yake da sanyi hakanan komai na yanayin jikinsa ma mai sanyi ne yana da kyau fiye da tunaninta ba ta taɓa tsammanin haka yake ba don komai nasa mai kyau ne shi ɗin ma tunaninta yake domin matar tashi ta masa kyau shi ma bai taɓa tsammanin haka nan take ba komai nata mai kyau ne hasken fatar jikinta har wani kala-kala yake. Shi kansa bai san shagala da kallanta ba sai da ta ɗago kanta tukunna suka haɗa ido ta kama shi yana kallanta. Can dai ta daure ta ce masa ga abinci can an kawo. Ya amsa to sannan ya miƙe ya nufi kan tebul ɗin. Ita ma bayan shi ta biyo tana kallon yanayin yadda yake tafiya tamkar a kwai. a ranta take faɗin wannan mutumi da nutsuwa yake yana sanye da wani yadi ruwan toka mai sanda-sanda a jiki jamfa da wando sai ya saka baƙar hula ita ma ba ta taɓa ganin irin hular ba ma daga ganin irin ta larabawa ce yadin kuwa kana ganin sa kaga mai tsada domin har wani rawa yake yi ya jawo kujera ya zauna ita kuma ta yi saurin shiga kicin ta ɗebo plate da cokala da kofuna ta ɗebo kofunan tangaran na shayi ta buɗe tangaran ɗin farko don a tangaran manya aka sufo abincin yadda aka tsara tire ɗin ya mata kyau doya ce soyayya sai ƙamshi take ta zuba masa daidai yadda ta san zai iya ci duk da bata san cikinsa ba amma dai tana tunanin wannan mutumin ba zai iya cin abinci sosai ba ta buɗe ɗayar kuma sosai da aka yi da kwai da ƙoda wato miyar kwai da ƙoda a nan ma ta zuba mishi ta ɗora cokali mai yatsu a kan plate ɗin ta aje masa a gabansa ta sake buɗe ɗaya tangaran ɗin shi kuma farfesun kaza ne yana tururin zafi za ta zuba ya saurin ɗaga mata hannu cikin wannan maganar tashi ya ce, Bari ki ga ko zan iya cinye wannan ɗin? Da ni ɗin sai a hankali ta wajen cin abinci. Murmushi kawai ta ta ajiye filet ɗin ta haɗa masa shayi sannan ita ma ta zuba wa kanta. A takura ta ci abincin nan don kunya. shi kam ya ci abincinsa hankalinsa a kwance. Duk da ba wani abin kirki ya ci ba shi ya fara tashi yana faɗin. Idan kin gama za mu shiga cikin gida mu da sajiya. Kanta yana ƙasa ta amsa. Ya shige cikin ɗakinsa ita kuma ta yi sauri ta gama sannan ta tattara komai ta shige da shi cikin kicin ɗin. ita ma ta koma ɗakinta ta sa gyara jikinta sannan ta fito ta same shi zaune a kan kujera ta san kuma ita yake jira ya ce mata kin shirya ta ɗaga kanta a hankali ya tashi ya miƙe ya yi gaba tana bin shi ita ma a hankali ta yi lulluɓi har kanta suka shiga cikin gidan ita kan mamakin girman gidan take yi kai waɗannan mutane da arziki suke ita kaɗai take faɗar haka a ranta tun daga nesa ta hango mata masu aiki sun kai su bakwai waɗansu na wanke-wanke waɗansu na fera doya wasu na gyara kaji wata na gyara kayan miya suna isa daidai inda suke gaba ɗaya suka bar abin da suke suka nufo su suna dilkusa suna kwasar gaisuwa ya ja ya tsaya yana amsa gaisuwarsu cikin sakin fuska da mutuntawa sai faman murna suke yi da masa fatan alkhairi a aurensa ita ba sai faman girmama ta suke har kunya ta dinga ji ganin yadda suke mata daga nan suka nufi asalin sashen matan gidan Katon falo ne da girmansa ya ɓaci an cika shi da kayan alatu kala-kala. Shaɗin kujeru ma uku ne a cikin falon. Ita kam da take ta taɓa ganin falo mai girman wannan ba. Kai gidan ma da take shiga gidaje ba ta taɓa shiga irin gidansu a bas ba. a cikin falon yan mata ne da samari da yara maza da mata waɗansu suna kallo waɗansu suna karyawa a kan tebul sannan wasu kuma a zaune suke kawai a cikin falon suna ganin Abbas da Maryam gaba ɗaya suka nufo kansu ‘yan matan suka rungume Maryam suna gaishe ta shi kam gaba ɗaya yara ne suka baibaye shi sai samarin gidan da duk suka miƙe suna kai da su ita kan Maryam tun tana amsa gaisuwar ina kwana anti Maryam har ta rasa matawa za ta amsa gaisuwar Abbas din ya kwaci kanshi daga yaran ya nufi wani ɗaki da ke can gefe. Ita ba biyo shi ta yi. Ya sallama a ƙofar ɗakin daga ciki aka amsa. suka shiga ciki shi da Maryam din. Matar fara ce mai ɗan jiki tana ta faman fara'a tare da musu barka da suwa. A kan kafet suka zauna tana faɗin. Don Allah ku tashi ku zauna a kan kujera ko a bakin gado. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.